บุ๊กทูหกเชชอ่านและเขียนสกตีตอิร ir r a š ผมอ่านอชสกตผมอ่านจดหมาย Aš skaitau raidę. Pom an kamsap. Aš skaitau žodį. Pom an prajok. Aš skaitau sakinį. ผมอ่านจดหมาย Aš skaitau laišką. ผมอ่านหนังสือ Aš skaitau knygą. ผมอ่าน Aš skaitau. คุณอ่าน Tu skaitai. เขาอ่าน Jis skaito. ผมเขียน Аш рашоў? ผมเขียนจดหมาย Аш рашоў рэйдэ? ผมเขียนคำศัพท์ Аш рашоў жуді. ผมเขียนประโยค Аш рашоў с а к i н і ผมเขียนจดหมาย Aš rašau laišką. ผมเขียนหนังสือ Aš rašau knygą. ผมเขียน Aš rašau. คุณเขียน Tu rašai. เขาเขียน Jis rašo.